يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب Ile siku ambayo Mwenyezi Mungu atapowakusanya mitume awaambie, mlijibiwa nini? Watasema, hatuna ujuzi. Hakika wewe ndiye mjuzi mkubwa wa yote yaliyofichikana.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 Nilipokutia nguvu kwa Roho Takatifu, ukazungumza na watu katika utoto na utuzi imani na nilivyokufunza kuandika na hikma na Taurati na Injili." na ulipotengeneza udongo sura ya ndege kwa idhini yangu kisha ukapuliza ikawa ndege kwa idhini yangu na walipowaponesha vipofu na wakoma kwa idhini yangu na walipowafufua wafu kwa idhini yangu na nilipokukinga na wana wa Israeli ulipowajia na hoja zilizowazi na wakasema waliokufuru miongoni mwao haya si lolote ila ni uchawi mtupu وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون na nilipowafunulia wanafunzi kwamba waniamini mimi na mtume wangu wakasema tumeamini na shuhudia kuwa sisi ni waislamu اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ونفونزي waliposema ewe isa بن مريم Je, Mola wako mlezi anaweza kututeremshia chakula kutoka mbinguni? Akasema, mcheni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni waumini. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين Wakasema, tunataka kukila chakula hicho na nyoyo zetu zitue na tujue kwamba umetuambia kweli na tuwe miongoni mwa wanaoshuhudia. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين Akasema Isa bin Mariamu, Ewe Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wetu, tuteremshie chakula kutoka mbinguni ili kiwe sikukuu kwa ajili ya wa mwanzo wetu na wa mwisho wetu, na kiwe ni ishara itokayo kwako. Basi turuzuku, kwani wewe ndiye mbora wa wanaoruzuku. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين Mwenyezi Mungu akasema, hakika mimi nitakuteremshieni hicho, lakini yeyote katika nyinyi atakayekanya baadaye, basi hakika mimi nitampa adhabu nisiyopata kumpa yeyote katika walimwengu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nanyi kumbukeni siku ya kiyama pale Mwenyezi Mungu atapowakusanya mbele yake mitume wote akawauliza hao kaumu zenu niliyokutumeni kwao wamekujibuni nini waliamini au walikanya Na haukaumu wakati huo watakuwa wamehudhuria ili hoja iwe juu yao kwa ushahidi wa mitume wao wakisema. Hakika sisi hatujui yaliyotokea baada yetu kwa hao uliotupeleka kwao. Ni wewe peke yako ndiye unayeyajua hayo. Kwa kuwa wewe ndiye uliyekusanya ujuzi wa vilivyofichikana kama unavyojua vilivyodhahiri. Na wakati huo Mwenyezi Mungu atamwambia Isa mwana wa Mariamu miongoni mwa mitume. Kumbuka neema niliyokuneemesha wewe na mama yako katika dunia. Nilipokutia nguvu kwa wahi yani ufunuo na nikakutamkisha nawe ni mtoto mchanga ili kumuondolea tuhuma aliyotuhumiwa mama yako. Kama nilivyokutamkisha nawe ni mtu mzima kwa ufunuo niliyokufunulia. Na nilipokuneemesha kwa kukufunza kuandika na nikakuwezesha kusema na kutenda yaliyo sawa na nikakufunza kitabu cha Musa na Injili niliyokuteremshia wewe. Na nikakuwezesha kutenda miujiza asiyoweza mtu mwingine kuitenda. Ulipotengeneza ndege kwa udongo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ukapuliza akawa ndege aliye hai kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, si kwa uwezo wako. Na ukamponesha mtoto kipofu na ukamponesha mkoma kwa idhini na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na yakawa kwa kupitia mikononi mwako makadara ya kufufuka maiti kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na kudra yake. Na pale nilipowazuia Mayahudi wasikuue na kukusalibu nilipowaletea miujiza wapate kuamini. Nao baadhi yao walikanya na wakadai kuwa hiyo miujiza si lolote ila ni dhahiri uchawi tu. Katika Injili ya Luka inasemwa Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Luka 22:43. Na katika Injili ya Yohana 5:30 Yesu anakiri, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Ewe mtume, watajie umma wako yaliyotokea tulipowatia hima kikundi cha aliyotaka Isa wamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake Isa. Na wakamuitikia wakawa ndio wanafunzi wake mahsusi na wakasema tumeamini na shuhudia ewe Mola wetu mlezi kuwa sisi tumesafi nia zetu na tunafuata amri zako yani waislamu ewe nabii taja pia yaliyotokea pale wafuasi wa Isa wenye ikhlasi waliposema ewe Isa bin maryamu Hivyo Mola wako mlezi atakuitikia ukimtaka akuteremshie chakula kutoka mbinguni. Isa akawaambia kuwajibu, kama nyinyi ni kweli mnamwamini Mwenyezi Mungu, basi mhofuni yeye nafuateni amri zake na makatazo yake. Wala msitafute hoja ila nilizokuleteni. Wakasema hakika sisi tunataka kula katika chakula hicho ili nyoyo zetu zitue kwa kudra ya Mwenyezi Mungu tunayoiamini. Na tujue kwa kuona kwa macho ya kuwa hakika ni kweli hayo unatuambia yanatoka kwake subhanahu. Aliyetakasika. Na tupate kutoa ushahidi kwa muujiza huu kwa hawa ambao hakuona. Isa akawaitikia na akasema, Ewe Mola wetu mlezi, uliyemiliki mambo yetu yote, tuteremshie chakula kutoka mbinguni, kiwe ni sikukuu kwetu, kitapoteremka kwa walioamini miongoni mwetu kwa waliotangulia na waliotaakhari na kiwe ni miujiza wa kutilia nguvu wito wako na uturuzuku riziki njema na wewe ndiye mbora wa kuruzuku. Mwenyezi Mungu akamwambia, mimi nitakuteremshieni chakula kutoka mbinguni, lakini mtu yoyote atakayepinga neema hii baada ya kuteremka, basi mimi nitampa adabu ambayo sijapata kumpa mtu yoyote. Kwani huyo atakuwa anakanya baada ya kwisha shuhudia dalili ya imani aliyoitaka mwenyewe.